Lujana, Laborantza Egikoia eta Iraunko Jaren alde. Azaruaren sortzi, behatzi eta amarrean irati erakustazukan miagitzen. Eusko Alijatiak Lujamatik zuzenean ostirareko onda izola eta itzugeta joga eta larumat goizean ameketatiko iti. Haujeta familientzat bada eskaintza berizi bat eh, Lujaman. Hama bosturte petikoek sartzea ujirik dute. Urtez urte entzatzen gira eta ilek ludiko eta bikainak proposatzen uh, eh, behitasunak ekajiz. Aurten adibidez uh, zirko ateriera proposatuko dugu bisitarieri, larun bat eta igande goizean, txomin zubietan imatzailearekin. Bestalde, ahaintzaren inguruko ateliak behi bat deskubritzen ahalko da Glenn Del Portekin. Bi animazioa hauek uh, karpa haundiaren azpian kokatuko dira. Kanpoana Amaia Arbeletxe eta Elizadi Primok potioka eta zaldi uh, ibilaldiak proposatuko dituzte bat eta igandea txaldean. Igandean, aurrak makiatzen alko dira barneko haugen sokoan, kloe artistari esker. Egurrizko jokoak ere izanen dira aurten, baita babizima aktivitate librea tipi-tipi entzat. Usaiako animazio batzua txemaiten aldira hala nola hegik iruraka, animatzen dituen uh, Gaia Elkartea. Beti gaitzeko ahakasta badu. Gaia etojiko da laru bat eta igandea jatsaldean. Le Chandezistuak Elkarteak liburu animatuko du laru matagatsaldean. Francesco Hauk albuma batzuen irakurketa saio kolektiboak uh, proposatuz. Haugen etxaldea ere atsemanen da bi egunez kanpoko xapitu txipian, haugek abere txipiak behekatzen alko dituzte aldizka. Azkenika, xiloteka etojiko zauku irugajena ah, aldikotz, xiloteka ez da behizik augentzat egina, helduentzat ere bizinki uh, ah, interesgahia da. Trezna pedagogiko ibiltaria da, uh, ah, bima asturuk animatzen dutena lau ejotako egemorka hortan ikusten alko da tokiko zuaitz motak zertan erabiltzen aldiren, zorgintzan adibidez. Uh, taldekako dioko ejaldoia proposatuko dute aurreta alduai, bat eta igandean. Uh, bata goizeko hamek kontan eta behiz atxaldeko hiru Eta gero kabaren txokoko jingan entzuten alko dira ere biztalde, tokiko zuren baroratzea ipatuko baitu mikroan, joan, hori atxaldeko lauak eterditan. Ez da behar ere osirararekin ipajaldeko ikastola eta eskolak zebitzen ditugula. Aurten ogoita bi eskolek parte hartuko dute programatuak diren amabost eh, atelier pedagogikoetan. Horotara, mila behion bat aur gutienez eh, igurikatzen ditugu jakinez beste eskola batzu ere etorriko direra lujamara uh, bisita librean. Hoja, bada beraz eh, jostatzeko baita gogo eta pizteko animazio frango. Familiana memento goxo bat pasatzeko parada hona da beraz Lujama. Lujama, laborantza egikoia eta iranko jaren alde. Azaruaren sortzi, behatzi eta amajean irati irakustazukan miagitzen. Eskuali jatiak Lujamatik zuzenean, ostirareko onda izola eta eta joga eta larumat goizean ameketatiko iti.